بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين أما بعد يقول المؤلف رحمه الله إذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصح عقولا وأخف شركا من هؤلاء أقل ما مسئله رفع فهمیدی يوات شو شد شو شد دیگه دستت اومد عصر حاضر عصر قديم شرکشون بتره حالا شبهه بعدی شبهه سیزدهم یا دوازدهم فعلم ان لهؤلاء شبهه يريدونها على ما ذكرنا بر این مورد مسئله قبلی یک شبهه وارد میکنن و هي من اعظم شبهه از بزرگترین شبهه شبههاشونه فاصغ سمعك لجوابها جواب قبل از اینکه به فکر شبهه باشی به فکر جواب باش قلبت رو به جواب آماده کن حالا شبهه چیه تا جواب برسیم بهش وهي أنهم يقولون إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم البعث و یکذبون القرآن و یجعلونه سحرا کفر مشرکین یک اینکه شهادت اینو نمیگفتن دو رسول الله را تکذیب میکردن سه بعث رو قبول نداشتن چهار قرآن رو تکذیب میکردن پنج میگفتن قرآن سحر و جادو هست ولی که ما برخلاف اونها و نحن نشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول ما شهادتین میگیم و نصدق القرآن قرآن رو تصدیق میکنیم و نؤمن بالبعث بعث روز آخرت رو قبول داریم و نصلی و نصوم روزه میگیریم نماز میخونیم فکیف تجعلون مثل اولئک چطور ما مثل اوناییم بلکه تا جایی که گفت شما بدتر از اونهای دیگه شرک شما گفت بدتر از اونهاست چطور ما بدتر هم شدیم مثل اونها و بدتر از اونها جواب یک انه لا خلاف بین العلماء كلهم ان الرجل اذا صدق الله أن أنه إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء أنه كافر لم يدخل في الإسلام أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء أنه كافر لم يدخل في الإسلام يكسي بيات بقى رسول الله صلى الله عليه وسلم را قبول دارم ولي رجم را قبول ندارم ولي رجم را قبول ندارم سنگسار را قبول ندارم بقى حكم قتل قاتل رو قبول ندارم به درد جامعه امروز مثلا نمیخوره این کفرشون مثل کفر یهود نصارا اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله تشریع حق خداست حق الله است اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا رب قرار دادن پروردگار قرار دادن چون حق پروردگاری تشریعه اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله اونها رهبان بودن اونها عالم بودن و اتباعشون نصارا و یهود بودن چه از نصارا چه فرقی نمیکنه عدی بن حاتم که نصرانی بود و نظر رسول قال قال یا رسول ما هم اربابا اونها رو رب پروردگار قرار ندادیم فرمود اول اولیس اذا حرم ما احل الله حرمتم حللتم چیزی که حلال بود اونها حرامشون میکردن چیزی خدا حلال کرده بود حرامش میکرد شما حرام نمیکردی و برعکسش چیزی که خدا حرام کرده بود اونها حلال میکردن شما حلال نمیکرد قال بله قال تلك عبادتهم این عبادت اونها هست عبادت اونها هست نصارا یکی از وجوه کفرشون که کافر شدن که خدا ازشون یاد میکنه چیه اینکه حق تشریع را به علماشون دادن که آیات تورات را عوض بکنن احکام خداوند در تورات را عوض بکنن یکی از انواع کفرشونه کفرشون انواع داشت یکی از کفراشون که گفتن عیسی فرزند خداست یکی از کفراشون این که گفتن عیسی شریک خداست قد لقد کفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه خدا را قرار دادن این انواع کفره یهود کافر شدن به خاطر که بعضی از آیات و احکام را قبول داشتن بعضی را قبول نداشتن یؤمنون به بعض الكتاب و یکفرون به بعض قسمتی از کتاب را قبول به خاطر همین میگه که اجماع و اتفاق فقها و علما بر اینه کسی بیاد بگه من رسول خدا را قبول دارم ولی نماز نمیخونم این مرتده به اتفاق به اتفاق حتی نزد ائمه احناف که عمل از ایمان نیست اونهایی که میگن عمل از ایمان نیست میگن تارک نماز از باب عمد تارک نماز از باب عمد کافره کفرش هم جهوده استکباره در باب کسالت گاهی بخونه گاهی نخونه میگن کفرش ازغره جمهور ائمه الا امام احمد ابن حنبل میگه که چی کفرش اکبره ولی در این که یک شخص بگه من مسلمان میشم ولی نماز نمیخونم این محل اتفاق بین ائمه که کفرش کفره اکبره یکی از ردودی که بر مرجع میشه اینه و مرجع فقها میشه اینه چطور شما میگید عمل از ایمان نیست و شخصی با یک عمل کافر میکنه کسی که از عمد بگه بگه نماز بخون شمشیر بر گردنش بذارم بگه نماز بخون بگه نمیکنم این کفرش کفره با کفر فرعون فرقی نمیکنه این به اتفاق وارد اسلام نشده حالا بعد مثال میزنه مثال مسلمه کذاب یا مانعین زکات که ابوبکر صدیق رضی الله عنه با جنگید و از اونها اسیر گرفت غنایم گرفت غنائم گرفت چرا چون گفتن زکات نمیدیم زکات شریعت یک شرعه شهادت را میگفتن ولی با منع زکات ولی با منع زکات چی شد مالشون حلال شد وكذلك إذا آمن ببعض قرآن ببعض القرآن وجحد بعضه بيجي إن آية را قبول إن این آیه را قبول ندارم يؤمنون ببعض الكتاب کفرش مثل كفر یهوده كمن اقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة توحيد را قبول شو باشه نماز را قبول او اقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة نماز را قبول توحيد توحید را قبول بکنه زکات را قبول او اقر بهذا كله وجحد وجوب الصوم روزه را قبول نکنه او اقر هذا كله و جحد وجوب الحج وجوب حج را انکار فرقی نمیکنه اسلام پنج تا رکن داره هر رکنی از این ارکان شخص انکار بکنه کافر مرتد گردنش باز زده بشه کسی بیاد بگه حج واجب نیست الان الان حج واجب نیست چون اینجا فلانه و اینطوره و این مال قدیم ها بوده این شخص کافر باید گردنش زده بشه فرقی بین این پنج تا حق نمیکنه این احکامی که معلوم به دین به ضروره هست ضرورتا قطعا همه میدونن که احکام این پنجگانه قطعیه نماز باید بخونه روزه باید بگیره باید زکات بده باید حجم بره این وجوبش همه میدونن اگر کسی وجوبش را انکار کرد بگه نه واجب نیست الان حکمش عوض شده نماز واجب نیست روزه واجب نیست این شخص کافر مرتد نزد همه ائمه ولما لم ينقد اناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للحج انزل الله تعالى في حقهم ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا و من کفر فان الله غنی عن العالمین کسانی در زمان رسول الله میگه که پای بنده به حج نشدن گفتن ما حج نمیریم این آیات نازل میشه میگه خداوند گذاشته بر مؤمنین حقی گذاشته از حق خودش بر بندگان اینه که بندگان بیان به حجش به حج خانش حج البیت من اس اون کسی که تواناییشو داره و من کفر کسی کافر شد به حج فان الله غنی عن العالمین اسم این کارش این فعلش این اعتقادش این عدم پایبندیشو گذاشتی کفر و من اقر بهذا كله حالا این پنج تا رو قبول داشت و جحد البعث کفر بالاجماع بگه من شهادت این رو قبول دارم روزه نماز همه رو قبول دارم ولی ایمان به روز آخرت ندارم ایمان به عذاب قبر ندارم این چیه کافر این کافر به اتفاق و حل دمه و ماله مالش هم حلال خونش هم حلال کم قال تعالی ولی خب نرید گردن کسی نزنید این کار ولی امر کار کار ما نیست اجرای احکام و حدود الهی کار ولی امره کار من و شما نیست بگیم فلانی نماز نمیخونه گردن مثل داعشی ها که گردن پدر و مادرشون میزنن حدود اجرا میکنن اسلحه ها رو میگیره پدرش یا میگه به ابوبکر بغدادی قبول میکنی یا تو رو میکشم میزنه پدرشون میکشه یا مادرش رو میکنه تو که تو عربستان شده و تو عراق هم پیش اومده اجرای احکام الهی کار کیه کار حاکمه و کار اون کسی که حاکم گذاشته برای قضاوت بین مردم عنوان قاضی كما قال تعالى ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله همونطور که اینجا در این آیه آیه 181 سوره نساء 150 سوره نساء اومده و یقولون نؤمن ببعض ادامه آیه مهمه و یقولون نؤمن ببعض و نکفر ببعض ان الذين يكفرون بالله ورسله و يريدون ان يفرقوا بين الله و کسانی که کافر شدن به الله و رسولش و میخواهن فرق بذارن بین الله و رسولش و میگوین و یقولون نؤمن ببعض و نؤمن ببعض و نکفر ببعض اون چیزی یه چیزهای ایمان میاریم یه چیزهای کافر میشیم و یریدون یتخذوا بین ذلك سبیلا اولئک هم الکافرون حقا این واقعا کافره کسی که چی یکی از خصوصیاتش بگه ایمان میارم به بعضی و بعضی دیگر ایمان نمیارم اینها کافرن مرتد فاذا كان الله تعالى قد صرح في كتابه ان من آمن ببعض وكفر ببعض فهو کافر حقا زالت هذه الشبهه با یک آیه شبهه برطرف شد نشد شهادتین بگیر روزه بگیری نماز بخونی زکات تو بدی ولی بگه حج نمیرم کافری کافر نیستی کافری چرا آیه قرآن ان الذين يكفرون بالله ورسوله ويريدون تا آخرش دلیله یقولون نؤمن ببعض و نكفر ببعض اولئك هم الكافرون حقا اینا حقیقتا کافرن وهذه هي التي ذكرها بعض اهل الاحساء احساء في كتابه الذي ارسل الينا این شبه میگه این مسئله را بعضی از اهل احساء احساء منطقی هست در عربستان در اطراف نجد میگه نامه ای از اونجا به ما نوشتن از همین این شبهات رو این امام جمعوری کرده از شبهاتی که داشتن از اون قبوری ها در این کتاب اینجا ما نوشته و یقال اذا كنت تقر ان من صدق الرسول في شيء جحد وجوب الصلاه فهو کافر حلال الدم والمال بالاجماع بالاجماع نکنه اتفاقا کسی که الله و رسولش بکنه و جحود بکنه نماز کافر به اتفاقا بدون هیچ اختلافی کافره و كذلك اذا اقر بكل شيء الا البعث همه چیز را ایمان میاره پنج تا رکن اسلام بگه به ایمان روز آخرت نداره و كذلك لو جحد وجوب صوم رمضان وكذب بذلك لا يجحد هذا ولا تختلف المذاهب فيه وقد نطق به القرآن كما قدمنا این دیگه تمام مذاهب اتفاق دارن توش و چنانچه خداوند در قرآن گفته كفرش كفر أكبر مخرج هذا من هست فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلی الله علیه وسلم و هو اعظم من الصلاه والزكاه والصوم والحج نها کنید و معلومه میگه اونجا یک مسئله یک با یک آیه جوابشون داد دوم میگه اگر دونستی که با یک انکار حج با یک خلل در یک از ارکان اسلام با یک رکنی از ارکان اسلام انکار یک رکنی نماز روز حج تو کافر میشی از باب اولا وقتی که توحیدت شهادتینت نادرست باشه خلل تو اصل توحیدت باشه با آن چیزی که وارد اسلام میشی تو با اون چیزی که وارد اسلام بشی معناش ندونی چه فایده ای داره بری حج ولی عرفه نیستی به دردت میخونه مگه چه فایده ای داره نماز بخونی نماز بخونی ولی سجده نری نمازت به دردت میخوره مگه چه فایده ای داری تو بگی من موحدم ولی توسل به مردم قبول داشته باشی چه فایده چه فرقی میکنه بین تو و اون ابو جه فرقی میکنه فرقی نمیکنه اصل توحید رو تو نفهمیدی همونطور که نماز ارکانی واجباتی داره توحید هم ارکانی واجباتی داره بدون اون از پذیرفته نمیشه فكيف إذا جحد الإنسان شيئا من هذه الأمور كفر ولو عمل بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فكيف إذا جحد الإنسان شيئا من هذه الأمور إنسان جحود بکنه بقى من قبول ندارم يكي از امور از امور يكي يكي فقط بقى زكاة قبول ندارم زكاة بدأت درد جامعه امروز نمیخوره با این حرفش هر جنگ کل نمازها رو بخونه صف اول نمازم باشه این شخص با استحلالش کفرشیه شرک در طاعت ورده و کفرش کفر اکبر مخرج از بالله هست كفر ولو عمل بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر حالا کسی بیاد توحید را جحود بکنه توحید که حق خداست یکتا پرستی را انکار بکنه بگه نه توحید فقط خداشناسیه فقط ربوبیته فقط بگیم خالق خدا خالق و رازقه آیا این مؤمنه این شخص مؤمنه این شخص کافر نمیشه توحید عبودیت را قبول نکنه فقط بگه خدا را قبول دارم اون خالق و رازقه ولی او را نمیپرستم ولی یا او را در پرستش یکتا قرار نمیدم این مؤمنه کافر نمیشه بدون شک کافر میشه سبحان الله ما اعجب هذا الجهل چقدر جهله کسی دو دچار شرک بشه بهش بگیم مؤمن این جهله در شرک در ظلمات این تکفیر نیست تکفیر تکفیر فعلا تکفیر عموم فرق میکنه با تکفیر خصوصا این دیگه تنزیل نکنید بر تکفیر عین ان شاء الله دوباره هم بحثش خواهد اومد تکفیر اعیان فرق میکنه قضیهش و یقال ايضا لهؤلاء اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم قاتلوا بني حنيفة وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ويصلون ويؤذنون بني حنیفه مسلمان شدن به پیامبر ایمان آوردن شهادتين هم گفتن نمازم خوندن عزانم میدادن برای نمازاشون ولی که مانع شدن از زکات دادن تابع مسیلمه کذاب شدن فإن قال انهم يشهدون ان مسیلمه نبی قلنا هذا هو المطلوب فقط مشکلشون در چی بود که گفتن مسیلمه چیه مسلمه پیامبره قل هذا هو المطلوب این همون چیزی که ما میگیم همه چیز را ایمان داشته باشن بگن پیامبری بعد از پیامبر اومده پیامبر گفت الله نبی بعدی خداوند درباره پیامبر میگه خاتم النبی کسی ادعا بکنه پیامبر خاتم نبی نبوده و پیامبری بعد از پیامبر هست این کافر به اتفاق این دیگه اتمام حجت و قیام حجت و بیان حجت نمیخواد مثل چی قادیانی ها فرقه احمدیه در هند اتباع غلام میرزا احمد قادیانی چی گفت این فرقه ای که توسط انگلیس ساخته شد این غلام میرزا احمد قادیانی گفت که پیامبر گفته لا نبیون بعدی نگفت لا نبی بعدی لا یعنی اسمش لا هست لا منم پیامبر لا نبیون لا نبی بعدی پیامبری بعد از من نیست گفت نه لا نبیون من پیامبر لا هستم پیامبر با تحریف حدیث رسول الله گفت خداوند گفته و خاتم النبی و خاتم النبیین گفت که خاتم این انگشتر منم انگشترم این انگشتر پیامبران به من رسیده با تحریف قرآن و سنت ادعای نبوت گفت من پیام اول گفت من مهدیم بعد گفت من عیسام بعد گفت من پیامبر خدام و پیامبری هم قد نشده این شخص کافر زندیق و اتباعشم زنادقه و ملاحده هم دیگه نگید که من اقامت حجت میکنم اتمام حجت میکنم اینها رسول خدا را به عنوان خاتم نبی قبول ندارن این دیگه به اتفاق کل مجابه نمیگید نگید مجمع عربستان ها علمای عربستان نه ازهرش و غیر ازهرش و مجمع فقیه کویت و غیر و عراق و همه اتفاق کردن که این فرقه اصلا وارد اسلام نشدن چون لازمه اشهد ان محمد رسول, رسول الله چیه اینه که محمد خاتم النبیینه دیگه پیامبری بعد از اون نیست اگر اعتقاد داشته باشی پیامبری بعد از اون هست تو کافری تو زندگی تو وارد اسلام نشدی قلنا هذا هو المطلوب اذا كان من رفع رجلا في رتبه النبي صلى الله عليه وسلم كفر وحل ماله ودمه یه کسی به رتبه پیامبری برسونیم کافر میشیم با اون حالمون ولم تنفعه شهادتان و شهادتین هم نمیخونه و نه نمازش ولا الصلاه فكيف بمن رفع شمسان او يوسف او صحابيا او نبيا في مرتبة جبار السماوات والارض دیگه چطور الان نگاه كنت نوع دیگری از کفری که نکن سه تا مسئله که که کفر عصر حاضر از کفر امت پیشین بتره. درسته اونها در شدت صدا میزدن ولی در رخ در رخ در رخا شدید قائل میشدن به خدا ولی در شدت خدا رو خالصانه میفرستیدن درسته ولی عصر حاضر چی در شدت و رخا در خوبی و خوشی غیر خدا را صدا میزنن دوم چی بود قبلا انسانهای صالح را صدا میزدن الان چی انسانهای فاسق و فاجر سه اینجا هست سوم چیه چی میگه میگه اونها شرکشون در عبودیت بود الوهیت بود شما شرکتون در ربوبیته اونها شرکشون در الوهیت بود در عبادت بود ربوبیت رو برای خدا قبول داشتن میگفتن خدا رازقه میگفتن خدا محی و ممیته خدا جبار آسمان ها هست خدا عالم غیب و شهاده هست خدا را یکتا قرار میدادن در ربوبیت اسما صفات شما در اینم شرک دارید شما میگید فلان ولیتون تصرف در کم داره روزی میرسونه شریک با خداوند در رزق روزی رسوندن قادر بر هر کاری جزئی از خداست خدا درش حل شده شما کفر شما زندقه شما از ابو جهل و ابو لهب بدتره اونها حداقل توحید ربوبیت رو داشتن شما توحید ربوبیت رو هم ندارید شما در این نوع توحید به خدا شریک قائل بشید شما پیامبر حتی پیامبر خدا را در علم غیب شریک خدا قرار میدید خدا در قرآن میگه قل لو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخير اگر علم غیب رو داشتم عمل خیر رو انجام میدادم زیاد و ما مسنی سو و ضرر به من نمیرسید ولی بردتون صاحب بردتون چی میگه ان من علمك علم اللوح القلم به پیامبر خدا میگه از علوم تو علم لوح قلمه از علوم تو از, از اجزای علومت از اون علومی که خدا بهت داده علم لوح محفوظه اون علمی که خاص خداوند و هیچ کس غیر از خدا نمیدونه شرک در چیه این خدا را شریک در علم قرار دادن در ربوبیتش اون چیزی که در خصوص ربوبیت خداونده شرک مشرکین بتر یا شرک اینها شرک اینها بدون شک سبحان ما اعظم شأنه كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون طبع شده بسته شده پلم شده قف شده قلباشون دیگه باز نمیشه بس پر از شبهات شده اعتقاد در این پیر و پیغمبر و اعتقاد به قول خودشون در این شیخ و در این صاحب طریقت و ولی که دیگه چشمشون بسته شده از حقیقت و از آیات قرآن چهارم و یقال ایضا الذين حرقهم علی ابن نبی طالب رضی الله عنه بالنار كلهم يدعون الاسلام وهم من اصحاب علی رضی الله عنه وتعلموا العلم من الصحابة ولكن اعتقد في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وامثال يوسف و شمسان دو تا ولی بودن در نجد اونها را صدا میزدن زب برای اونها میکردن میگه چهارم کسانی که علی رضی الله عنه اونها اومد توی پوستگاهشون کرد که بسوزانه بعد ابن عباس منعش کرد اومد سرشون از تن جدا کرد اتباع عبدالله بن سبه یهودی عبدالله بن سبه یهودی اشخاصی تازه مسلمان که تازه مسلمان شده بودن اومد با ادعاهای دروغین در علی بن ابی طالب اونها را گمراه کرد تا جایی که گفت که چی؟ که علی بن طبیل خداست اولیای خداست فلانجا زیر فلان درخت رفته وضو گرفته درخت خورما داده سمر داده علی بن ابی طالب دیدم که روی آب راه رفته با این خرافات و با این ادعای کرامات اینجا این کارو کرده اونجا کرده از علم غیب اولین کسی هم که سردسته این فکر بود شخصی به اسم, ابو الخطاب بود الخطاب بعد از عبدالله بن سبع یهودی هرچند که بعد از عبدالله بن سبع یهودی مختار سقفی هم بود که الان اسطوره و یک افسانه ازش ساختن اینا همه مدعین نبوت بودن عبدالله بن سبع یهود مدعی نبوت نبود ولی مدعی خدای در علی بن طالب بود بعد مختار ثقفی اومد مختار ادعای اول مهدویت رو کرد بعد عیسویت رو کرد بعد ادعای پیامبری رو کرد گفت من پیامبر خدام و خصم نبوت نشده که به اسم حق حسین را گرفتن و حق علی گرفتن و اعتقاد در علی شروع شد اول علی بن ابی طالب رضی الله عنه اول علی بن طالب را به خدای رسوندن بعد از مختار ثقفی ابو الخطاب اومد و بیان ابن سمعان اینها اثران سران اسماعیلیه بودن قرن اول بود که ادعای خدایی در علی بن ابی طالب داشتن که ایران بهشون میگن علی اللهی علی را خدا میدونن میگن خداوند با صدای علی با پیامبر صحبت کرد وقتی که رفت به معراج میگویند خداوند در اون معراج با دست علی با پیامبر صلی الله علیه و سلام سلام کرد خدا را جسم میدونن و خدا را علی میدونن خداوند در جسم علی اومد در زبان علی اومد با پیامبر صلی صحبت کرد اینها کسانی بودند که این کرامات را می ساختن پشت سر ائمه اعتقادات خرافی با خرافات و ادعای کرامات تا اینکه جعفر ابن ابی طالب و امام باقر از ائمه اهل سنت هم جعفر جعفر صادق هم امام محمد باقر اینها از ائمه اهل سنت امام جعفر صادق چنانچه کلینی و همچنین قمی نقل میکنه میگه لعن الله ابن الخطاب ولعن که التي كان و عندها خدا لعنت بکنه ابن الخطاب و اون کسی که پیشش میرفت اون زن یهودی که سحر و جادو و جنبل ازش یاد میگیره هم قمی نقل میکنه در رجال هم کلینی نقل میکنه در براعت جعفر در اون کسانی که ادعای نبوت و خدایی و اعتقاد خرافاتی در ائمه می ساختن تا جایی که فرزندش اسماعیل رو ازش گرفتن اسماعیل بن جعفر بردن بردنش مشروبش دادن تریاکش دادن حشیش خارش کردن شد شخص فاسق و فاجر اسماعیل بن جعفر بردنش به طرف خودشون جذبشون کرد جذبش کردن تا اینکه گفتن که بله غیب شده دیگه اون مهدی منتظره غایب شده باب میخواد ما قبل خطاب میگفت منم بابشم من فقط میتونم باش رابطه برقرار کنم مرد اسماعیل در حیات پدرش مرد میمردن دفنش بکنن خودشون میگن میمرد که دفنش بکنه کفن رو ازش برمیاد مرد اسماعیل مرد همون کسی که اعتقاد اعتقاد داشت که خدا بود که پیش یهودی میرفت سحر و جادو یاد میگرفت این فرزندم میگه مرد مرد نگاه بکنید مرد براعت جسه بود میگفت من بریم بریم از کسانی که میگن ما علم غیب میدونیم خود جعفر صادق تو کتابای ما نیستا قومی خب نخی میکنه براعت میجسه جای تعجب از کسانی که میان این اشخاص کذاب این اشخاص زندیق را باور میکنن و باور میکنن که اینها شریک با خدا در ملکش در روزیش در تصرف در کورش جای تعجبه اون چیزی که مشرکین نداشتن اون چیزی که علی ابن ابی طالب سبب شد گردنشون رو بزنه عبدالله مسبی و اتباعش نماز میخوندن روزه میگرفتن ولی اعتقاد داشتن روح خدا در علی بن ابی طالب حل شده علی بن ابی طالب جزئی از خداست همونطور که نصارا اعتقاد داشتن که عیسی جزئی از خداست لاهوت در ناسوت حل شده همون اعتقاد را اینها اومدن در علی بن ابی طالب پیدا کردن که لاهوت اله روحانی در اله ناسوتی حل شده نصارا همین اعتقاد داشتن و اعتقاد داشتن سلیم نماد خلاصه نماد رهایی و آزادی لاهوت از ناسوت خدا نجات یافت از اون ناسوت اون جسم تا جایی که شیعه اسماعیلیه مدح میکنن عبدالرحمن بن ملجم میگن دست تو باید ببوسیم که لاهوت رو از ناسوت نجات دادی اینها حتی شیعه اسماعیلی هم تکفیرش میکنن نه اینکه اهل سنت ها اینها دیگه کفرشون محل اتفاقه میگه جای تعجب از کسانی که دیدن و شنیدن و محل اتفاقه بین اهل تسنن و اهل تشیع محل اتفاق اینا کافرن و محل اتفاق که اینها به خاطر این کفرهاشون علی ابن ابی طالب سرشون زد چون ادعا کردن که علی ابن علم غیب میدونه اومد علی ابن ابی طالب سرشون زد بعد میان میگن که چی میگن که فلانی و فلانی و شمسان و یوسف و فلانی یا فلان نبی و فلان صحابی علم غیب میدونه فکیف اجمع الصحابه على قتلهم وكفر چطور اجماع کردن اتفاق کردن صحابه در کفر اینها و گردن اینها رو زد اتظنون الصحابه یکفرون المسلمین علی بن ابی طالب مسلمانان را تکفیر کرد گردنشون زد عبدالله بن سلام مسلمان بود نه والله مرتد بود نه والله زندیق بود از زنادق مسلمان نبود ام تظنون الاعتقاد في تاج امثاله تاج امثاله لا يضر والاعتقاد في علم طالب يكفر فکر میکنید اعتقاد در تاج اینم یک شخصی در همون نجوده بوده طاغوتی از طاغوتا که پرستیده میشه و در امثالش و اعتقاد در علی طالب فکر میکنید اینها اگر ما درشون اعتقاد داشته باشیم که اینها میتونیم اونها را واسطه قرار بدیم در عبادتمون یا اونها شریک خدا در ربوبیتش آیا فکر میکنید اینها با این کار ما تکفیر نمیشیم ما کافر نمیشیم و یقال ایضا بنو عبید مثال داره میزنه نه کنید بازم پنجم مثال پنجمی جواب پنجمی و یقال ایضا بنو عبید القداح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمن بن العباس بن عبيد اتباع ميمون قداح که اصالتا میگن اهوازی بودن الله اعلم میمون قداح این بن عبید که اومدن اشغال کردن سرزمین مغرب و مصر در زمان عباسی ها كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دولت خصوصا فاطمی ها از عبیدی ها اونام عبیدی فاطمی هم عبیدی بودن اینها اعتقاد داشتن علی خداست فاطمی ها به اعتقاد گفتن اهل تشیع و اهل سنت هم کافرن شیعه اسماعیلیان اینها همه شهادتین میگفتن و به اتفاق سنی و شیعیش اینا کافرن و یدعون الاسلام ادعای اسلام داشتن و یصلون الجمعه والجماعه همونطور که بعد از اون عبیدی ها هم کرامت اومدن از همین طائفه اسماعیلیه اومدن کعبه را خراب کردن حجر اسود را برداشتن در احسا اومدن کعبه دیگه در احسا زدن هر کسی هم میخواست بره حج گردنشون رو میزدن اینا مسلمونن نه والله اینا کفارن اینا زنديق فلما اظهروا مخالفه الشریعه في اشیاء دون ما نحن فيه مخالفت الشريعة در احکامی را اظهار کردن اجمع العلماء على كفرهم وقتالهم علماء اجماع کردن اتفاقش گفتم دیگه فرقی بین سنی و شیعه نیست اتفاق در کفر این اسماعیلی ها اتفاقشون برای استحلال حرام زنا رو حلال کرده بودن میگفتن خدا در قرآن گفته ولا تقربوا الزنا گفته انما الخمر والميسر قال الخمر ابو بكر الصديق والميسر عمر بن الخطاب قال ولا تقربوا الزنا یعنی يعني ابو بكر الصديق یا ام المؤمنین عایشه ما این اسمای اشخاص بودن که لا تقربوا الزنا خدا نگفت زنا نکنید خدا گفت نزدیک زنا نشید منظور عایشه ام المؤمنینه منظور اونه گفت انما الخمر والمیسر منظور خمر میسر نگفت خمر میسر نخورید منظور چیه ابوبکر عمره این فکر نکنید من از خودم میگم این قومی میگه این کشی میگه در رجالش کشی میگه در رجال از کتاب ما نیست تو کتاب ما هم هست ولی تو کتاب های رجال مثل رجال کشی هم هست که نقل میکنه و همچنین قومی هم نقل نوبختی هم نقل میکنه حتی نوبختی اینا از ائمه ما نیستن ولی که نقل میکنن این قضیه از فاطمی ها اونها ادعاشون اینجوری بود که قرآن بد داره شما که ظاهر قرآن رو نمیفهمید اقیم الصلاه یعنی اینکه بگید خدا خدا در علی حل شده این اقیم الصلاه هست اقیم الصلاه یعنی علی خداست اگر غیر از این بگی تو کافری بخاطر همین علما اجماع کردن در کفرشون و قتلشون و ان بلادهم بلاد حرب و غزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما من بلدان المسلمين فانك مسلمانان نجات دادن ويقال ايضا ششم اذا كان الاولون لم يكفروا الا نکنید همه داری این میگه شهادت این تنهایی به درد نمیخوره چرا علی بن ابی طالب نصر یهودی رو کرد چرا مسلمان‌ها با فاطمی ها جنگیدن شهادتین نماز و روزه به تنهایی به درد نمیخوره و یقال ايضا اذا كان الاولون لم يكفروا الا لانهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسل والقران وانكار البحث وغير ذلك فما معنى الباب الذي ذكره العلماء في كل مذهب باب حكم المرتد شرك اولين كفرشون چون بین شرک و تکذیب پیامبران و تکذیب قرآن و انکار بعث و اینها جمع, جمع کرده بودن کفرشون یک, یک چیز نبود انواع کفر رو جمع کرده بودن میگه حالا همین چیز در کتابای ما در باب حکم مرتد چرا حکم مرتد اصلا این اسم این عنوان تو کتابهای خودمون داریم مرتد کیه اگر قرار کسی مسلمانی کافر نشه شهادت این به دردش بخوره نمازش فقط به دردش بخوره نجاتش بده پس چرا میگم مرتد رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند اگر تکفیر نبود الان من اینو نگاه بکنید تکفیر منظور که هست کسانی کافر میشن وارد اسلام بشن رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند اینجا محمد وهاب از کتابای فقهی جواب میده من از حدیث جواب میدم من قال لاخیه یا کافر إن كان كما قال أو ردت عليه أو كما قال صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه يا كافر کسی برادرش بگه کافر یا اینکه برادرش واقعا کافره سالم میمونه یا اینکه برادرش کافر نیست و اون کف به خودش برمیگرده من قال در من قال لأخيه یا کافر فقط باء به احدهما یا خودش کافره یا اون کافر واقعا پس تکفیر وجود داره کسانی کافرم میشن بس پس تکفیر به حقم هست همونطور که تکفیر به ناحق هست به حق هم هست بخاطر خاطر همینه که فقها بابی میارن به اسم باب چی باب حکم مرتد و هو المسلم الذي يكفر بعد اسلامه مسلمانی که بعد از اسلامش کافر میشه ثم ذكروا اشیاء كثيره كل نوع منها يكفر در زیر اون انواع کفری که انسان با اون کافر میشه یاد میکنن و يحل دم الرجل و ماله و مالش و خونش حلال میشه حتی انهم ذكروا اشیاء یسیره عند من فعلها مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب تا جایی که در اون حكم مرتد گفتن یک کسی کلمه کفری از باب شوخی میگه شوخی به پیامبر به خدا ریشخند میکنه مسخره میکنه به پیامبر خدا به خداوند مسخره میکنه با یک زبانش با یک حرفی شخص کافر میشه میگه حتی این چنین چیزی هم در کتابه فقهی هست اینها جز احکام مرتده تو اونجاها بحثش میشه چرا چون اون شخص به دین اسلامش راضی نیست دین اسلامش بهش عزیز نبوده چون معنای شرک را نفهمیده اعمال مشرکین رو داره انجام میده یکی از ارکان توحید براعت از مشرکینه کجاست براعتت چون براعتت را زیر سوال بردی توحیدت از بین رفت ويقال أيضا الذين قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم بحث منافقینه کلمات کفری رو گفتن اسباب نزول زیاد یاد کردن بعضیا گفت گفتن که فلان شخص گفته که نمیدونم اگر فلان بشه من اولاغم و من فلانم اسباب نزول نمیخوام توش برم دیگه خیلی دیگه وقتتون گرفتم میخوام کتاب بشه تمام بشه منافقینه قسم میخوردن که ما کلمه کفری رو نگفتیم بعد خدا میگه نه گفتید و کافر هم شدید بعد اسلام تو شما منافقید کافرید اما سمعت الله کفرهم بکلمه با یک کلمه کافر شدن منافقین نماز میخوندن اذا قاموا للصلاه قاموا کسل فقط با کسالت بودن میشدن نماز میخوندن که منافقین منافقین روزه میگرفتن جهاد هم میرفتن ولی که با یک کلمه خدا میگه چی کافر شدید و کفر و بعد اسلامه مع کونه فی زمن رسول الله صلی الله علیه و رسول الله هم بودن و یجاهدون معه و یصلون معه و یزکون و یحجون و یوحدون توحید داشتن وكذلك الذين قال الله تعالى فيهم قل أبي الله وياتي ورسولي كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم اون صحابه تازه مسلمانی که وقتی که تازه مسلمان شده بودن در حنین اومدن وقتی که غنیمت گرفتن غنیمت ها که به دستشون اومد اومدن شروع کردن به مسخره کردن شروع کردن سبب نزول هم صحیح حسابته گفتن نگاه بکنید همونطوری چیزی که الان میگم مله های مفخور گفتن نگاه بکنید صحابه عجب مفخوری میکنن غنیمت شکم گنده کرده با غنیمت با مفری اومدن یک چینین ریشخندی به یک شریعت به یک دین خدا حلال کرده بود غنیمت رو غنیمت رو خدا حلال کرده بود اینها مسخره میکردن به غنیمت با این مسخره کردن به این غنیمت و حلال کردنش توسط خداوند و حلال دونستنش خدا حلالش کرده بود این آیات نازل میشه قل اب الله و آیاتی و رسولی کنتم تستهزئون مسخره میکردید اومدن عذر وردن کنا نخوض و نلعب ما شوخی ومات لا تعتذروا ومات لا تعتذروا حسن يري قد كفرتم بعد ايمانكم بعد ايمانكم كفار شديد شدید اینا تازه مسلمان بودن اینا با پیامبر الله عليه وسلم سلم بودن الذين صرح الله انهم كفروا بعد ايمانهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه تبوك باشه من گفتم حنین در غزوه در جنگ تبوك قالوا كلمه كلمه ذكروا انهم قالوها على وجه المزح بعد باب مزاح شوخي گفتن ولی با این وجود انها كافر شدن فتأمل هذه و وهي قولهم تكفرون المسلمين اناسا يشهدون ان لا اله الا الله ويصومون ويصلون کسانی که روزه میگیرن شهادت میگیرن تکفیرشون میکنه نه ما تکفیرشون نکردیم خدا و رسولش تکفیرشون کردن ثم تأمل جوابها جوابش هم دروش فت بزن لا تعتذروا فانه من انفع ما في هذه الاوراق این جوابم پاسخم با توجه میگه که با این اب الله و آیاتی رسول، لا تعتذروا اومده این دیگه فراموش نکنم با یک کلمه اینا کافر شدن با یک شوخی هشتمین جواب ومن الدليل على ذلك أيضا ما حكى الله عز وجل عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم أنهم قالوا لموسى اجعل لنا إلها وقول أناس من الصحابة اجعل لنا يا رسول ذات أنوار فحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا مثل قول بني إسرائيل اجعل لنا إلها موسا وقتی که نجات یافت ما قبلا گفتیم بنی اسرائیل اومدن دیدن که یک درختی متبرکه ای هست گفتن که برای ما درخت متبرکه قرار بده موسی ناراحت میشه میگه شما تقاضای خدا از من دارید رسول الله صلی الله علیه و وقتی که برای اصحابم چنین مسئله پیش اومد چی گفت گفت که والله لق... انها سدن والله لقد سالت كما سال بنی اسرائیل موسی این سنت متی پیشینه همون چیزی اونها بنی اسرائیل از موسی خواستن شما از من میخواهید که برای شما الهی معبودی قرار بدم اجعل لنا الها كما لهم آلهه رسول الله قسم میخوره که این همون حرف بنی اسرائیله اجعل لنا الها تبرک جسم به درخت ذریح و هر چیزی و هر صالحی هر مؤمنی تبرک جسم الا نبی باشه که تبرک به اون جایزه اون خدا بهمون اجازه داده ولی غیر از انبیا درست نیست حتی که امامی از ائمه اجازه بده اونها متبرکم و تبرک به اونها با تقریر و تایید رسول الله صلی الله علیه و سلم مجوزش داریم همونطور که توف رسول الله و عرق رسول الله جمع میکردن و تبرک میجوسن ولی غیر از آنها درست نیست غیر از اونها درست نیست و این کار و این کار چیه این کار اله قرار دادن معبود قرار دادن به جز خداوند و این کار شرک اکبره و اینجا رسول الله صلی الله علیه و قسم خورد که اینها حالشو با حال بنی اسرائیل فرق نمیکنه پس انسان با یک کلمه با یک اعتقاد همونطور که با قول لا تعتذروا با یک قول شوخی از اسلام خارج شدن انسان با قول از اسلام خارج میشه اسلام با اعتقاد در یک درخت از اسلام خارج میشه انسان با یک عملم از اسلام خارج میشه با دعا و صدا زدن میت از اسلام خارج میشه فرقی نمیکنه که اون کفر و اون شرک با زبان باشه با اعتقاد باشه یا با عمل دیگری از اعمال جوارح باشه سبحانك الله بحمدك وصلى الله على محمد وعلى محمد